Greitosios pagalbos automobilis vyksta į miestą. Šiandien bei ten jis mato didelius kelius, bet ne visi iš jų yra gerai sujungti. Sutvarkyk paveikslėlius ir mašina keliaus tolyn.